Kumusta po? Ako po si Ban, ang inyong narrator. Bago po natin simulan ng mga kwento, shout out ko muna ang mga avid listeners at mga bagong subscribers sa channel ko. Shout out po kina Joanna Lin, Hiro Magno, Mark T. Reyes, Nino Angelo Maribaw, Fola Kang, Andilin Parungaw, Roela Calotes Tesio, Visit Leo, Jeff Riza, Earl John Rich Abilong, Joshua Amora, Roon Pogoy, Criza Ann Paredes, Jason Engyo. At special shoutout po kay Madam Puringkay. Yo Madam, sana po napasaya kita. sa <laughs> yon, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan na po natin ang mga kwento. Hi po Sir Van. Ako po pala si Kim. Lalaki po ako ah. Baka isipin niyo po na babae ako kasi Kim ang pangalan ko. Itong ikukwento ko po ay totoong karanasan ko. O sabihin na nating karanasan namin ng mga kaibigan ko noong bata pa kami. 24 years old na po ako ngayon. Bali po, 11 o 12 years old po ako nung nangyari itong ikukwento ko. Naglalaro po kami ng mga kaibigan ko ng tagutaguan nun. Mga alas 8 na po ng gabi yun. Apat po kaming magkakaibigan na naglalaro. Bale, nasa subdivision lang naman po kami namin. Bagong gawa lang po ang subdivision namin nun. Kaya iilan pa lang po yung mga kabahayan at mga nakatira noon sa amin. So sa mga oras na yun, eh wala na masyadong tao sa daan. Kaya naisipan namin maglaro ng taguan para may thrill. Kasi sa lawak ng subdivision sa amin, eh maraming mapagtataguan. At talagang balagong pepot ka kapag ikaw ang nataya. Kaya mabuti na lang at hindi ako ang nataya nun. Pero kung maibabalik pa yung mga oras na yon, ay mas pipiliin ko na lang na ako ang maging ng mga sandaling iyon. Si Patrick, Kenneth at si Robin ang mga kalaro ko noon. At si Patrick ang taya. Nagsimula na siyang magbilang hanggang 20. At nagsitakbo naman agad kami para maghanap ng matataguan. Nagtago kami noon sa isang bakanting lote na hindi pa natatapos gawin ang itinatayong bahay. Sobrang dilim. Tanging buwan at konting ilaw galing sa poste ng kanto ang pumapasok ng bagya sa tinataguan namin noon. Pero siyempre, doon kami pumwesto sa bandang mas madilim pa nang hindi nga kami madaling mahanap ni Patrick. Magkakasama kaming tatlo na nagtago doon. Ayaw naming maghiwa-hiwalay kasi nakakatakot. Mga ilang minuto ang nakalipas. Nagtatawanan kaming tatlo kasi hindi pa rin kami nahahanap ni Patrick. Nang bigla kaming makarinig ng tao na pumasok sa tinataguan namin. So tumahimik kami kasi akala namin ay si Patrick na yung pumasok. Pero laking gulat namin na ibang tao pala yun. Isang lalaki at isang babae. Hinahatak niya yung babae papasok sa loob. Nagpupumiglas yung babae na parang nagmamakaawa. May busal sa bibig yung babae, kaya hindi ito makasigaw. Malaking tao rin kasi yung lalaki, kaya walang magawa yung babae at naipasok na nga siya sa loob. Kitang-kita namin ng mga kaibigan ko kung paano pagsamantalahan yung babae Natakot kami siyempre. Kaya ang sabi ko sa mga kaibigan ko na huwag kaming gagawa ng kahit anumang ingay. Dahil sa oras na malaman ng lalaki na nandoon kami, ay siguradong katapusan na namin. Wala kaming magawa nun. Sobrang naaawa kami dun sa babae dahil iyak siya ng iyak at makikita mo talagang hirap na hirap siya. Pero wala siyang magawa dahil na rin sa lakas ng lalaki kaya kayang-kaya siya nito. Umiiyak na rin si Robin noon dahil sa takot. Pero pinipigilan naming huwag makagawa ng ingay. Nang makaraos na yung lalaki, ay umalis na ito at isinama pa rin niya yung babae sa pagalis niya. Kaya naisipan namin na baka magkasintahan yung dalawa. Kasi kung hindi, dapat ay iniwan niya na lang doon yung babae at siya na lang yung umalis. Sumama naman din kasi sa kanya yung babae na parang magkakilala nga sila. At umalis sila na parang walang nangyari. Mahahalata mo sa babae ang panghihina habang naglalakad dito. Pero patuloy pa rin siya sa pagiyak. Nang medyo nakalayo na sila, ay doon na kami lumabas at tumakbo na kami papunta sa street namin. Kay ate, Kasama po ng mga kaibigan ko, humihingi po kami ng kapatawaran dahil wala kaming nagawa para tulungan ka. Dahil na rin sa mga bata pa kami noon at hindi namin alam ang dapat namin gawin. Hindi na rin namin ito nasabi sa mga magulang namin. Dahil pinag-usapan namin na huwag na lang ilabas yung nasaksihan namin at kimkimin na lang namin sa mga sarili namin. Ngayon lang po ako nagkalakas ng loob na ikwento ito. Dahil na rin sa nakokonsensya ako, Sir Van. Siguro kung ngayong matanda na ako nangyari yun, ay baka napigilan pa namin yung pangahalay ng lalaki. Ayun lamang po, Sir. Salamat po kung mababasa mo ito. God bless. Good day Sir Van. Share ko lang po yung nakakatakot kong karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Dos. 20 years old na po ako ngayon. Pero itong creepy experience ko ay nangyari noong pitong taong gulang pa lamang ako. Mag-isang anak lang po ako. Hindi naman po sa pagmamayabang pero mayaman po ang angkan namin. Kaya po lahat ng luho ko ay madali kong nakukuha. Lalo na't uniko iho nga po ako. May negosyo po ang magulang ko. Hindi ko na lang po babanggitin kung ano ang negosyo nila. Pero malaki po ito. Bakasyon po nun. Nagpunta kami nila mami at daddy sa Baguio para po makapamasyal. At dahil nga po wala akong pasok at gusto rin ng magulang ko na makapag-relax dahil sa stress sa kanilang negosyo, mga isang linggo kami doon sa Baguio. Nag-stay po kami sa rest house na pinagamit sa amin ng kaibigan ni Daddy. Maganda yung bahay nito. Malaki at maaliwalas tignan. Nung pangalawang araw namin, paalis na kami noon para maglibot sa mga magagandang lugar sa Baguio. Papunta na ako noon sa kotse namin nang may makita akong batang lalaki na nakatitig sa akin habang naglalakad ako. Nasa bandang puno siya. Hindi ko siya pinansin. Tapos pagsakay ko ng kotse namin, tinanong ko si daddy. Di, sino yung batang yun? Sabay turo ko pa dito. Pero agad itong nawala nung binalikan ko na ng tingin. Nalingat lang ako saglit. Segundo pa lang yung huling kita ko sa bata bago ko sinabi kay daddy pero ayun nga, wala na ito. Nasaan anak? Tanong pa nito. Ang sabi ko na lang, eh kanina lang nakatayo dun sa puno. Ang sabi pa ni daddy, Nak, paano magkakaroon ng bata dito? Eh tayong tatlo lang naman ni mami mo ang tao dito ngayon, di ba? Kaya nagtaka kami. Kasi oo nga naman. Paanong may bata? Eh tatlo nga lang pala kami ang tao doon nung mga panahon na yun. Hindi ko po pala nasabi. Isang malaking lupain po kasi yung pagmamayari nung kaibigan ni daddy. Imagine niyo na lang po, yung lote ay square. Tapos may isang malaking bahay po na nasa corner. Tapos may malawak na parang garden. Tapos pa letter L po yun. Sa harap po yung madamo lang siya. Tapos gate na. Bali sa gilid po, yung may mga puno doon ko po nakita yung bata. Binaliwala na lang namin yun at namasyal na nga kami. Gabi na nang makauwi kami at nagpahinga na rin agad dahil sa pagod. Kinaumagahan, nauna akong nagising kila daddy. Lumabas ako para maglakad-lakad muna habang tulog pa sila. Nang makita ko ulit yung bata na nasa puno at nakatitig lang siya sa akin. Nawala na sa isip ko noon yung sinabi ni daddy kahapon. Dahil nga sa bata pa rin ako noon, kaya hindi ko pa masyado iniintindi. Dahil dun, nilapitan ko yung bata. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya at bakit mag-isa lang siya. Ang sabi niya lang sa akin, Laro tayo, tagu-taguan, bilang kang sampu. Ako naman nasabik sa kalaro. Siyempre, Dali-dali kong sinandal ang ulo ko sa puno at nagbilang. Pagkatapos kong magbilang, hinanap ko na yung batang kalaro ko. Ilang minuto na akong naghahanap, hindi ko siya makita hanggang sa tinawag na ako nila mami para magalmusal. Kinaumagahan, nakita ko na naman yung bata at naglaro ulit kami ng taguan. Pero sa pagkakataong ito, habang nagbibilang ako, nakasilip na ako para makita ko kung saan siya nagtatago. Nakita ko siyang tumakbo sa likod ng bahay. Kaya sinundan ko siya. Pagkadating ko sa likod ng bahay, nawala na yung bata. Hinanap ko siya at may nakita akong maliit na butas na kasya isang tao palabas ng bakuran ng bahay ng kaibigan ni daddy. Kaya lumusot ako doon tapos parang gubat siya. Kasi walang mga bahay. At puro matataas na damo at puro puno. Nakita ko ulit yung bata na biglang nagtago sa isang malaking puno. Kaya sinundan ko ito. Pagkarating ko sa puno na pinagtaguan niya, wala naman siya doon. Pero may nakita akong isang maliit na krus na kahoy na nakatusok sa lupa sa tabi ng puno at may nakaukit sa lupa na isang pangalan. Pero bago ko pa mabasa, ay narinig kong tinatawag na ni Mami ang pangalan ko. Kaya dali-dali na akong tumakbo pabalik sa bahay. Sinabi ko kila Mami at Daddy ang mga nangyari at nakita ko. Pero hindi sila naniwala. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Ako po si Levi. Kwento ko lang Sir Van yung karanasan ko nung bata pa ako. Bumili yung tita ko ng bahay sa Bulacan. Lumang bahay na po yun, pero malaki siya. Nagpa-housewarming si tita nun, kaya nagpunta kami ng pamilya ko, pati na rin yung iba pa naming kamag-anak. So nagkita-kita kami ng mga pinsan ko at naglaro kami noon ng tagutaguan. Bali lima po kaming magpipinsan na halos mga kaedaran ko lang. Siguro po mga walo o siyam na taon po ako noon sa pagkakaalala ko. Ayun na nga, naglaro kami ng tagutaguan noon. Ang taya po noon ay yung nag-iisang pinsan naming babae. Nagsimula na siyang magbilang at nagtakbuhan na kami para maghanap ng matataguan. Kasama ko po nun si Tim, yung isa kong pinsan. Umakyat kami sa second floor ng bahay para dun magtago. Pumasok ako sa isang kwarto at nakakita ako ng isang malaking aparador. Doon ko naisipang magtago nun. Pagbukas ko ng aparador, wala siyang kalaman-laman. Kaya sakto, makakapagtago ako doon. Pagpasok ko, Sumunod pala sa akin si Tim. So pumasok din siya. Tapos isinara ko na. Madilim sa loob pero meron namang konting butas yung aparador na pinapasukan ng konting liwanag ng araw. Magkatapatan kami ni Tim noon habang nakaupo. Nasisipa ko pa nga siya tapos tumatawa siya ng mahina. Kaya ang sabi ko sa kanya na huwag siyang maingay dahil baka malaman na doon kami nagtatago. Tumahimik naman siya. Tapos ilang minuto na ang lumipas, pinagpapawisan na ako, hindi pa rin kami nahahanap. Siguro mga magsasampung minuto na ang lumipas, naririnig ko na yung boses ng mga pinsan ko. Tinatawag na nila yung pangalan ko kasi kakain na raw. Ituloy na lang daw namin yung laro namin pagkatapos kumain. Nagtaka ako nung marinig ko ang boses ni Tim sa labas na tinatawag yung pangalan ko. Putek! Sino yung kasama ko dito sa loob na nagtatago? Sabi ko sa isip ko. Biglang kabog ng dibdib ko nun. Kaya agad akong lumabas ng aparador. Tapos nakita ko nga silang apat na nandun sa kwarto na nag-uusap-usap. Napatakbo ako sa kanila Nagtataka sila kasi takot na takot ako noon. Tinanong ako ni Tim kung bakit namumutla ako. Sinabi ko sa kanila yung nangyari at pagsilip nila sa aparador, wala namang tao. Nagtakbuhan kami pababa tapos ikinuwento ko kila mama yung naranasan ko. Yung araw din na yun, pinabless nila tita yung bahay niya. Ayun lamang po Sir Van. Sana po ay mabasa mo itong totoong karanasan ko. Maraming salamat po at God bless.